bananirwe burundu mama mama nshorera umuceri nshorera umuceri mama basi bitunguru ikiganiro mushikirizwa na radiyo isanganiro ikiganiro ku bijyanye n'ubutunzi ndabahaye mwiriwe mwese muri ko muratwumviriza kaze muri kino kiganiro uno munsi tugiye kurabira hamwe uko urudandazwa ruto ruto ndengambibe rwifashe mu ntara ya Makamba bagenzanje Clarine Nkuru nziza na Placide niyo mwungere nibo bari bahishikiye baratubwira uko basanze bimeze Marie Claire kaze neza nije nabateguriye kino kiganiro ndongeye kubaha ikaze kuri radio isanganiro uno mudandaza bagenzanje basanze bahejeje kumutwara imifuka ibiri y'ifarine yari mu gihugu ca Tanzania asigura ko yaracishije ahatariho n'ahatemera ko yarakoze fraude ariko ngo bamufashe naco bamuhaye cemeza ko ashobora kugaruka kugombora imifuko yiwe nk'ubu nyene nenda yi Tanzania ndayishikanye ngaha ahantu hitwa budaketwa tuca duhura na oberi kari ubufuko bubiri abandi bari bafise kamwe kamwe kandi n'ubwo muteye twari dufise baca barabutwaka baca baratwara kandi aho cyadutangaje nta n'impapuro baduhaye zemeza yuko babufashe tugende kugombora nyine babwira kubera icyo babafashe bagomba ko tumanza kuriha warabukishije ahatari eh urumva kuko barafise umutayi muto nk'agafuko kamwe urumva biragoye agafuko kamwe kariha gute mu mabana bacu barangwa ibihumbi ngo cumi na kimwe kamwe ndakaranguye mirongo ibiri n'umunani sinzi sinzire ko ariko byoba bimeze mugabo bisigura ko waruciye muri forode mugabo oya iyo si forode forode n'umuzigo muniniya nkusanga afise nk'ufari ni mirongo itanu cumi mirongo itatu nk'ako kamwe bagomba ko duhunga nyene kukubera ngaho inzara ashisha itwica niwe wenyine canke hariho n'abandi baba bacisha muri iyo nzira muri kamara urabona nk'ubu jewe nkorera ngaha ku musenyi niho nkorera umukate none nk'aha nshitse ngaha bakaca bagaca bagatarika batwara urumva ngaha turapfuye twebwe ntarukiza mu mabanda naho oh, ni kure ntushobora kugenda kuranguriraho agafarini urumva bayibonye y'itanzaniya asha baca bafata none ego bagafashe mugaba bakubwiye ngo nzoza kugatora ryari mu bisanzwe ntabyo batubariye iyo babitubarira baba baduhaye n'impapuro zo kugenda kugomborera ko ubwo bufarini rero ntacu dusubira kubaza byaheze aha byaheze none ndashagenda kurondera ko atari urupapuro bampaye menya ngenda kuyironderera he eh. icemeza yuko bagufashe nabo muri iyo beri n'igihe jewe ndarinziye nce ndahagarara baca baza inyuma yanjye banyirukanga ko ngo hagarara hagarara sinzi ko boba arabasuma niko boba ari iyo beri mugabo byo byose ni iyo beri icyo byemeza n'igihe bato nka twebwe tuzana kamwe kamwe twebwe bo tworohereza bakatureka kuko tuba cyangwa bakaduca make eh, nk'agafuka kafuma karihira amajana atanu aho baba badufashije kuko abana baza kudupfira kuko uyu mudandaza atekuriye amatagisi ku bidandazwa byabo ntibavyanse ariko asaba ko boza bararihira hafi kuko baba basanzwe bafise ibidandazwa bike urabona twebwe dusumira ibuha niyo soko dufise niyo yo hafi nk'uko ujya muntu akora imikate yavuze urabona akura y'agafuko kamwe k'ifarini nta handi twebwe tugakura kuko mu mabanda ni kure aho imanyovo ni hafi rero icyo twavuga bagomba kurihisha ubiyere yosira nk'ikumugina tuvuge kumupaka ah, umuntu avuye kugatora ku gafuko bakamusaba amahera atavuna yorohereza umunyagihugu hanyuma uwo muntu akariha leta hanyuma akagasikana ngaha bikaca bigenda neza si ibyo gusa n'umuceri nta handi twe tuwusumira kuko niyo soko abibuha basumira ngaha ku musenyi natwe tugasumira imanyoba murumva rero codufasha mugabo tubwira ngo nimuze kuriha hariya mu mabanda utwaye nk'ibiro nka cumi na bitanu canke mirongo itanu by'umuceri urumva kuwutwara mu mabanda ukawugarukana ngaha ah, urumva umunyagihugu nta busobozi afise ni kuvuga ko nko ku mupaka ntaho barihira obere hari nta hariho ntiwumva ko bagenda hariya bagategera umuntu azi mugabo mu gihe boshira ahantu mushobora kurihira hagufi nkaho iwanyu canke hariya vyoyoroha kandi natwe vyodufasa no gusoma ntabosubira guca hirya no hino kugira ngo binjize batarisha oh, ivyo ntibizobura kuko urumva nk'uwutumbereye hariya agomba guca hariya nyene urumva ibyo birumvikana mugabo twebwe ku isoko urumva dusumira ibuhanye naho haku niyo soko iri hafi uyu mudandaza cyo kimwe na bagenzi biwe ntatahura igituma aba batwara ibidandazwa byabo ahubwo akisabira ko ba nk'ikigega cya leta gikura ibidandazwa hanze y'igihugu bo bakabirangurira mu gihugu hagati ni kubera umuntu umwe agiye gutora ntifarini ifarini ry'itanzaniya igurwa erufu ishirini na nane ino dufate ku marundi ni nka mirongo itatu muciye aho handi mugabo mukariha ntimushobora kuvuga muti mutumanurire mugabo turihe ntigishoboka ntubu bagufatanye urabona nta marita marita ufise akantuze kamwe kaya kadazeni kamwe bakakagufatana mu mabanda bakubwira yuko ugiye muri obere baca bagasambura bisa nuko uba uri kugura kamwe kamwe mugabo muravuga muti kuca bakwaka ikintu bakagitwara ati si byiza si byiza bagenda gute si byiza njyangwe bufuma baraba n'umunyagihugu muto muto utwara ku ibasikeri bakafuma baraba amahera yo bamuca hako bace bamutwara umuzigo ntaba n'umunsi bere barabasoneye ni nk'imana aho batabatwaye n'ibasikeri kenshi baca batwara n'ibasikeri ugasanga uyigomboje amahera menshi urabe umuzigo wutwaye agafarini kamwe n'ibasikeri bakaca batwara tungutunganirwe burundu ikiganiro nitungutunganirwe Burundi turiko turabukuru dandazwa ruto ruto ndengambibe gwifashe mu ntara ya Makamba Mustaneri wa komine Mabanda asaba ariho abo badandaza gutanga amatagisi kandi ngo muri uko kuyatanga ntaco bohomba Leticia niyo nkuru agasigura ariko ko iyo umuntu azanye umufuka umwe ataca kuko bisa nk'uko aba gusumira umuryango wiwe umusanzu umuntu agiye kugura nk'agafuko k'ifarini akenshi ntiwamurihisha ufata ko agiye gusuma kuko hari umuntu afite urugo urugo rurimo abantu benshi afata avuga ati ndagura umufuko w'ifarini ndacumba umukate mfise ifu umuhira ndagaburira abana mugabo bigaragara yuko ari ugenda kudandaza ntibaza yuko baca barabagaharura ikijanye no kubegereza amaposita barihirako hamwe n'ikijanye n'ukuntu bigenda iyo ibidandazwa vyabo bigombora vyafashwe inyishu tuzihabwa na Felix Nkuru nziza muyobozi ajejwe gutoza amakori n'amatagisi mu kigobe ajanye n'amadone ku bidandazwa vyinjira canke bisohoka mu Burundi e, ntumbero yo gutunganiriza abadandaza bose kumwe twibaza yuko eh, abadandaza twafata kumwe atamudandaza mutoya na mukuru bose babwirizwa kuriha amakoramo turetse yuko ari n'ikibazo kijanye na politike leta iba yashyizeho ariko abadandaza bakuru hatoyi twebwe tubona ko byaba byiza ko bafatwa kumwe na cyane cyane ko bakunda no kubisaba ariko kuri icyo kibazo nyine cy'abadandaza batoyi eh, basanzwe bafise ukuntu boroherezwa eh, bijyanye n'umutahe bafise igihe umudandaza yinjije ibidandazo bidashikana amafaranga angana idolari ibihumbi bibiri hariho ukuntu aheza akoroherezwa eh, na cyane cyane cyane mu bijyanye no kurondera ba bantu babamenyekanishiriza ibidandazo murazi yuko nabo eh, mu kumenyekanisha ibidandazo batabikora ku buntu babwirizwa kubarihisha ariko abo badandaza rero batuye ntitubasaba yuko babwirizwa kurondera abo babwirizwa kubamenyekanishiriza ibidandazo baca baza abakozi ba aduwane baca baborohereza bakabafasha guharura ubwo rero eh, ya mafaranga babwirizwa guhereza ba bantu ubwo ntibaba bakiyatanze baca bakoresha rero uburyo bworoshe amadekararasiyo simplifiye hanyuma bagaheza bakatunganirizwa ikigira kabiri e, ni bitwita impapuro dusaba icyo twita impapuro mamuko z'ibidandazwa nazo nyene baraheza bakakwa eh, icyo e, twita certificat d'origine simplifié eh, bijya byorohejwe izo certificat d'origine simplifié bazitangira ku mipaka ariko izijya zindi certificat d'origine zisanzwe zisabwa ku bidandaza bifise mutahe munini e, bazitangira birangira aho ibiro bikuru bisanzwe bikorera nanze akarorero nko muri iwacu muri burundi tubitangira ubujumbura abafashe muri tanzania babitangira i darisaramu ariko kuri izo serivisi kadorojine rero semplifiye bisabwa yuko bazirongera ku mipaka yegeranye n'aho bariko barakorera ikindi kira gatatu ni uko ibidandazwa navyo bisanzwe byitwa ko ari nk'ivyo kurya biboneka neza ko bivuye muri tanzania canke mu rwanda canke mu buganda aho barashizeho uburenganzira muri eh, duwane yuko iyo iyo certificat d'origine batirirwa baranayisaba tubonye ko ari ibintu byo kurya ivyo barabishizeho kandi twibaza yuko vyagiyeho kugira ngo borohereze abo badandaza batoya iyo umudandaza afashwe yariko araca mu binywabi hanyuma agafatwa n'umukozi wa bene. umukozi wa duwane cyangwa wa beri icyo gihe hariho urupapuro bamuha ubwo twita porose verubare dosezi eh, icyo gihe rero wewe urumudandaza wewe urasinya ko hanyuma n'uwo mukozi wa obe agasinya ko ni urwo rero uca ugenda werekana kuko ruba ruri ibyo bagufatiye ni wewe ibyo uje gusaba bica bihura cyo gituma rero eh, umukozi wa beri wese afashe ibintu abwirizwa kumuha urwo rupapuro rwerekana yuko wafashwe n'umukozi wa beri aho ngiye ko menyesha yuko hariho n'ibyo abantu bashobora gufata ibidandaza batari abakozi ba oberi hariho bashobora kuba bari mu zindi nzego hariho n'abandi ushobora gusanga ari abanyonyezi nabyo birashoboka intumbero ya leta y'u Burundi eka mbere n'ikigo obere cyaciye gifata nuko abakozi ba douane canke ba obere babwirizwa kwegera cyane cyane amadandaza aho mfatiye nk'akarorero ku badandaza mwavuze bavuga b'imakamba sinibaza ko bokwidoga gusumba abandi kuko turavye imakamba nko muri douane turafise e, mu inyanzarake tukagira mu mabanda tukagira no mu kayogoro aho ndiko ndavuga amakuru y'amaduane mugabo hariho n'amakori yandi makamba hariho ibiro hariho n'imigambi rero muri mu mwaka wa bihumbi bibiri na cumi n'indwi nko mugina urenganya mu mabanda turizera neza yuko dushobora kwegererezaho abakozi ku basanzwe bafise ibidandaza bitoyi bashobora kurihiraho ikiganiro tungutunganirwe Burundi cuno munsi ni ngaha kigarukiye mwakoze mwese mwagikurikiye bakozi bagenzanje Clarine Nkuru nziza na Placide niyo mwungere begeranije amajwi y'iki kiganiro shimire nabo twasangiye ikiyago Marie Claire Kazeneza nabateguriye kino kiganiro ndabifurije kugira ibihe vyiza Tungutunganirwe Burundi mama mama nshorera umuceri nshorera umuceri mama basi bitunguru ikiganiro mushikirizwa na radiyo isanganiro ikiganiro ku bijyanye n'ubutunzi